بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الإمام شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن شهاب ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمهم الله تعالى في لاميته حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل أنا سمع الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كلامي ياك لكن دليا كيثبتيش اعتقاد أهل السنة والجماعة أبي هذا السؤال لما صحابة حب الصحابة كلهم لي مذهب kuwapenda masahaba wote kwangu mimi ndio madhhab, na haya tukawa tumeeleza kwa ijazi na ikhtisari katika darasa yetu ya jana, na leo tutaendelea na shatri ya pili ya ubeti huu unaosema wa mawaddatul qurba biha atawassalu, na mapenzi ya jamaa wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kwa mapenzi hayo mnajikurubisha kwa Allah. Wa mawaddatul qurba, na kuwapenda walio karibu, ni wale watu wa karibu wa mtume, jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Biha, kwa mapenzi hayo au kuwapenda huko, atawassalu, mnajikurubisha kwa Allah kwa hapa almurad bil qurba ni ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambao tumeamrishwa sisi tuwapende kama ilivyokuja katika hadithi ya Ghadir Khum ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallama alisimama katika sehemu inayoitwa Khum kwenye maji yanayoitwa Khumma sehemu ambayo iko katika iko karibu na miqati ya Rabiq au al-Juhfa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mahali hapo katika aliyoyasema akasema wa ahlu baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti udhakirukum Allah fi ahli baiti ninakukumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu ninakukumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu ninawakumbusheni nakukumbusheni Allah kuhusu ahli baiti wangu Alkariri hilo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mara tatu akiwasisitiza waislamu wawapende ahlulbeiti bait na wawape haki zao ahlul bait miongoni mwa haki zao ni kuwapenda wao kwa ahlusunnati waljamaa wal jamaa kwa mujibu wa hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo wameipokea ahlusunna sunna kwa sanad imetajwa katika vitabu vya ahlusunna sunna wakaipokeza kwa sanad mpaka kutoka kwa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliyeshuhudia tukio hilo na yeye akalisimulia tukio hili ahlusunna wakalidhibiti ni hadithi ya Zaid na aliyepokea kutoka kwa Zaid ni Husaini sasa Husaini aliposimuliwa hadithi hii na Zaid radhiyallahu ta'ala anhu akamwambia ya Zaid alaysa nisauhu min ahli baitihi kwani hawakuwa wake zake ni katika ahli baiti wake qal akasema zaid nisauhu min ahli baiti wake zake pia ni katika ahli baiti wake ولكن أهل بيته من حرم الصدقة يوالي وليونيم وصدقة وليزوي وزاكة صدقة أبوك معنى زاكة وليمباه وقوي زاكة بعده بعد ياك من حرم الصدقة بعده نولي أليونيم وصدقة بعد ياك في حرم هو هو من أهل البيت baiti wake ni yule aliyonyimwa aliyozuiliwa sadaqa qala wa man hum akasema husain kumuuliza Zaid ni kina nani hao ambao wamezuiwa wasipate zaka hao ahlul baiti ambao hawafai kupewa zaka ni kina nani qala hum alu ali akasema hao wao ni alu ni familia ya ali ibn abi talib وآل عقيل لفاميليا يا عقيل وآل جعفر لفاميليا يا جعفر وآل عباس لفاميليا يا عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة أكولي زتنا وتهاوى ومزويلي وكتب زاكا قال نعم فسمن ديو الحديث اخرجه مسلم في صحيحه حديث ametaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kwa ufupi ahlu baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallama ni watoto wake aliowazaa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wajukuu zake mtume sallallahu alayhi wasallam na aamami wake mtume sallallahu alayhi wasallam walio waislamu katika hao wa abnau aamamihi na watoto wa ammi zake mtume sallallahu alayhi wasallam walio waislamu katika wao wote hao ni ahli baiti wake mtume sallallahu alayhi wasallam huo ndio mtazamo wa ahli sunnati wal jamaa na wote waliozalikana na vizazi hivi ni katika ahlul bait banu hashim wote ni katika ahlul bait walioislamu katika wao banu hashim familia ya hashim kwa sababu ndio babu wa baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdillah ibn abd almuttalib ibn hashim kwa banu hashim walio waislamu wote katika banu hashim ni katika ahlul rasulillahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanaume katika hao na wanawake katika hao sisi ni wajibu juu yetu kuwapenda watu hawa na kuwatukuza na kuwaweka katika daraja yao aliyoweka mtume sallallahu alaihi wasallam daraja waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na katika Qur'ani wao wana fungu lao maalum, wamewekwa katika fungu maalum. Mfano, katika mali za ghanima, fai na menginezo zinapogaiwa, basi kuna fungu la dhawil qurba, watu wenye karaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam wana fungu na sababu na kwa, na, na, na, na kwa sababu hiyo kwa kuwa wanafungu tayari wamepewa wakakatazwa waka wasichukue zaka zaka kwa wao haifai kwa sababu ni ausakhu nnas ni uchafu wa watu kwa wao wamemegewa fungu lao maalum Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa ahlubeiti amewahifadhi si kwamba ni maasumun kwamba hawakosei au hawasahau la tunaposema ahlulbeiti tumesema wanaingia mpaka wake zake Allah subhanahu wa ta'ala anataka hawa wawe wataharifu na amewatakasa na uchafu si kwa maana ya kwamba wametakaswa wameumbwa hivyo ni watakasifu Allah subhanahu wa ta'ala anataka kwao hivyo na anapenda hivyo kwa sababu ya nafasi yao walionayo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inma yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wayutahhirakum tathira kwa hiyo wakapewa sheria maalum ambazo wameagiziwa wazifanye wazitekeleze mambo ambayo wao wakiyafanya hao ahlul bait ni mambo ya kujitakasa na kujiweka mbali na uchafu na hivyo ndivyo anavyopenda kwa wao Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu katika hao ahlul bait kuna ambao wakifanya wema basi wema wao unakuwa ni maradufu ya watu wengine na wakifanya ubaya ubaya wao unakuwa ni maradufu ya watu wengine kama vile wake wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله سبحانه وتعالى أنا وأنبياء أهل البيت ومتوم صلى الله عليه وسلم أنا وأنبياء أهل البيت واك واك ومتوم صلى الله عليه وسلم أنا وأنبياء أنا وأنبياء إني واك ومتوم صلى الله عليه وسلم هم قوى جيني ni kama wanawake wengine katika wanawake miongoni mwa wanawake mkiwa nyinyi mmemcha Allah tabaraka wa taala mtu asije akajifananisha au akamfananisha mke wake au mama yake au watu wengine watoto wake akawafananisha kama vile wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam hapana hawa manzila yao ni rafia manzila alia jiddan manzila yao ni ya juu ajiri yao inakuwa mara mbili sadaka anayotoa yeye ni zaidi ukiachilia mbali suala la, la usahaba sisi hatuwezi kuwafikia kuwafikia masahaba katika ujumla katika kheri kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an wao wasifu wasahaba umewaingia unawaenea alafu wanawasifu sasa wakuwa wao ni katika ahlu baiti rasulillah kwa ile fadhila yao inaongezeka kwa kuwa ni wake wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jamaa wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliovumilia udhia pamoja naye banu hashim walivumilia udhia pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ametengwa na watu wote wa Makka banu hashim na banu muttalib waliungana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakakubali watengwe na jamii yao ya Waarabu wa Quraishi wako tayari kufa na kupoteza kila kitu lakini wamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam waliosilimu katika wao wana kheri kubwa kabisa kina Abbas na kina Abdullah bin Abbas walizaliwa katika mazingira hayo magumu Allah subhanahu wa ta'ala akawapa manzila hiyo na si sahihi kuwahesabu ahlul bait kuwa ni watu maalumu ukawatoa watu wengine wote katika familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya hoja wala dalili kama wanavyofanya arrafidha arrafidha wao wanasema kwamba ahlul kwanza wengine wanawahusisha ni wale ahlul kisa watu ambao waliingizwa kwenye kisa kwenye shuka lile la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alikuwepo katika tukio lile mtume sallallahu alayhi wasallama na Ali na Fatima na Al-Hasan wal-Husayn kisha wanahitaji inatajwa aya hii kama ni sababu ya kushuka kama ndio sababu ya tukio hili kama ndio sababu ya kushuka aya inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa albayt wa yutahhirakum tathira kuifanya kwamba ndio hawa ndo ahlul bait lakini kwa maelezo yao hayo watakuwa hawakuwaingiza watoto wa Hasan wala hawakuwaingiza watoto wa Hussein kwa sababu hawakuweko wakati tukio hili likitokea wao hawakuweko kwa hiyo wao wanawatoa baadhi ya watu bila ya dalili alafu wanawaingiza baadhi ya watu bila ya dalili wanawatoa wale amami wa mtume sallallahu alaihi wasallam kina Hamza kina Jaafar kina kina Abbas kina Hamza wanawatoa wale katika ahlul bait kadhalika abnau amamihi kina Abdullah ibn Abbas na wengineo kina Aqil wanawatoa katika daira ahlul bait kadhalika watoto walhasan wanawatoa katika daira ya ahlul bait kadhalika watoto wa Ali ibn Abi Talib wasiyekuwa al-Hasan wal-Husayn kama kina Muhammad al-Hanafi wanawatoa katika ahlul bait lakini wanawaingiza wanaowataka wao wanawaingiza katika ahlul watoto wa Hussein tena hasa hasa waliozalikana kupitia mke wake wa Kifursi ambaye ni Ali bin Hussein na kizazi chake basi hao ndio ahlul bait tena takriban ni watu maimamu wale 12 pamoja na Fatima jumla ni 13 unasema hawa ndio ahlul bait na hawa ndio safina tunuh ahlul baiti ka safina tunuh man rakibaha naja ومن تخلف عنها غرق أهل kama safina ya nuh jahazi la nuh atakayelipanda ataokoka yani atakayewafuata ahlul na atakayechelewa akabaki nyuma basi ataangamia ataghariki kwa wao wakajiona kwamba wamepanda safina la ahlulbeiti tutaona katika maelezo yetu ya leo biidhnillahi alkarim uongo wa madai haya lakini kwa nitakueleza ni kwa ahlul rasulillahi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam inaingia familia yote ya banu hashim na wake wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bani hashim wote wali katika wali waislamu katika wao hii ndio kaidi iliyoko wale banu hashim waliokuwa katika kufuru hawaingii katika ahlul bait kibani hashim kwa maana wale wote walioslimu maami zake mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile hamza na abbas hao wanaingia katika ahlul bait na watoto wao ndo walo alu ali alu aqil alu jaafar alu abbas wote hao wanaingia kina alfadhl bin abbas kina abdullah bin abbas wote wanaingia katika ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam na bilkhusus wanaingia wake zake na watoto wake mtume sallallahu alayhi wasallam na wajukuu zake watoto wa al-Hasan watoto wa al-Husayn na familia yao yote hii ni katika ahlul baiti nubuwa wajibu juu yetu sisi ni kuwapenda wao na kuchunga heshima zao alimamu al-ajuri rahimahullahu ta'ala anaeleza na kabla imamu al-ajuri katika sharhi sunna anaeleza uh, alimamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala asema wa'rif li bani hashim fadlahum liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na ijue kwa Bani Hashim fadhila zao kwa sababu ya ukaribu wao kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika akasema wataarifu fadla quraishi wal Arab, pia vile vile ujue fadhila za Quraish, Maquraish na Waarabu. Kaendelea mpaka mwisho wa maelezo yake. Kadhalika alimamu al-Ajurri rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Ash-Sharia amesema واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ambao ni banu hashim ni wajibu ya kila muumini mwanamume na muumini mwanamke kuwapenda ahli bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam ambao ni banu hashim ali ibn abi talib wa waladuhu wa dhurriyyatuhu wa fatimatu وولدها وذريتها والحسن والحسين وأولادهما وذرياتهما وجعفر الطيار وولده وذريته وحمزة وولده والعباس وولده وذريته رضي الله عنه هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين محبتهم Anasema Ali bin Abi Talib na watoto wake na kizazi chake, Fatima na watoto wake na kizazi chake, Al-Hasan na Hussein na watoto wao na kizazi chao, Jaafar at tayyab na watoto wake na kizazi chake, Hamza na watoto wake, Abbas na watoto wake na dhuria yake. Hawa ndio ahlu baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ambao ni wajibu juu ya waislamu kuwapenda wa ikramuhum na kuwakirimu wao wa ihtimaluhum wa husnu mudaratihim wasabru wa wadduau lahum na kuwavumilia wao na kufanya uzuri wa mudarat kwa wao kuwafanyia subra na kuwaombea dua rahma na maghfira. Ni wajibu kwa kila muislamu kufanya hivyo. Haya yameelezwa na mmoja katika wanawachuoni wa ahlu sunnati Waljamaa, na ni alimamu alimamu Al-Ajurri kwenye kitabu chake kinachoitwa Alsharia. Kwa ndio itiqadi ya sunnati Waljamaa, na ndio maana alimamu Abdullah bin Muhammad alqahtani rahimahu rahimahullahu taala katika nunia yake akasema, wahfadh liahli lbeiti wajiba haqihim واعرف عليا أيما عرفان واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفان لا تنتقصه ولا تزد في قدره فعليه تسلى النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وترصه الأخرى إلها ثاني الإمام القحطاني رحمه الله تعالى كتكمنية anasema na ihifadhi kwa ahlilbeiti wajibu wa haki, wa haki yao na mjue Ali, mtambue Ali, kumjua hasa, usimpunguzie cheo chake wala usimzidishie cheo chake, kwa maana usifanye ghuluu ukavuka mpaka katika kumkweza yeye, wala usipunguze haki yake ukamdharau yeye kama anavyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wanavyonukuu wao katika kitabu chao na Nahjul Balagha kwamba Ali ibn Abi Talib anasema wasayahli kufija sinfani, wataangamia kwa sababu yangu mimi makundi mawili. Akataja kundi la kwanza la watu wenye kufanya ghuluu na kundi la pili la watu wenye kumtukana. La tantaqisuhu, usimtukane yeye, usimpunguzie yeye, wala tazid fi qadrihi, wala usizidishe katika cheo chake. fa alayhi تصلى النار طائفتani au tasla nara طائفتani kwa sababu yake yeye basi yataingia motoni makundi mawili ihdahuma la tartadhihi khalifatan kundi moja halimridhii yeye kuwa ni khalifa watahusuhu al-ukhra ilahan thani na kundi jingine linalosema wazi kwamba yeye ni mungu wa pili kama walivyofanya sabaia kwa hiyo madhhab ya ahli sunnah wal jamaa imesimama katika wasat au wasatiya katika kuwapenda ahli albayt kwa hiyo haya ndiyo madhhab ya ahli sunnati wal jamaa kuhusiana na ahli albayt kwamba ahli albayt ni wajibu kuwakirimu na kuwapenda na kuwaombea maghfira na rahma na kuwatukuza wao na wameeleza kama hayo vile vile wanawachuoni wengine alaqwal kauli ziko nyingi kwenye hili lakini pia tutakiwa tufahamu pamoja na manzila waliopewa na Uislamu daraja kubwa kubwa walizopewa kwa sababu ya ukaribu wao na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ifahamike pia alibratu laysat binnasab walakin alibrata bilittibai wa tarki alibtidaa mazingatio hayako katika upande wa nasabu peke yake bali mtu akiwa katika nasabu bora alafu akawa ameshikamana na dini sawa sawa huu unazidi ubora wake mtu anapokuwa katika hali ya ubora ni mtu mwenye fakhari nyingi na nasabu nzuri ya watu bora alafu na yeye akashikamana na ubora basi ile fadhila yake inazidi lakini kinyume cha hivyo ikiwa hayuko katika usawa basi nasabu yake haitamtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala idhan al-ibratu laysat bin-nasab al-ibratu laysat bin-nasab walakin al-ibrata bil-ittiba'i wa tark al-ibtida' mazingatio katika kufuata kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama na hayao katika kuzusha na hicho ndio kipimo cha sahihi cha kisheria kwamba watu watakiwa wafuate mfumo na njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja katika hadithi ambayo ameitaja alimamu maimamu wawili al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisimama pale ilipoteremka aya wa anzir ashiratakal aqrabin na waonye jamaa zako wa karibu mtume sala salama akasimama akasema ya maashara quraish enyi makundi ya maquraishi au kalimatan nahwaha au lisema neno mfano wake akawaambia ishtaru anfusakum zinunueni nafsi zenu kwa maana kwamba ziokoeni nafsi zenu la ughni ankum min allahi shay'a sitawatosheleza sitawaokoeni ninyi na Allah kwa kitu chochote يا بني عبد مناف اي وتوت وعبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب اي عباس توت عبد المطلب لا اغني عليك من الله شيئا سكتوشيليزي بيكو الله كتوشيتوتي ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا kadhalika akamsemesha shangazi yake Safia ewe shangazi wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam sikutoshelezi wewe kwa Allah kwa kitu chochote siwezi kukukinga na adhabu ya Allah wa ya Fatima tu binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anayesema mimi naiongeza mimi ewe Fatima binti wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam salini ma shiti niombe mimi unachokitaka min mali katika mali yangu lakini anamwambia la ughni anki min allahi shay'a sasa hawa ni watu bora kabisa katika nasabi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia maneno haya na ndio maana katika hadithi nyingine aliyopokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabuhu yule ambaye imemchelewesha yeye amali yake amali yake haikumsukuma kumpeleka mbele na kumwokoa na adhabu ya Allah. Yule ambaye imemchelewesha amali yake haitampeleka haraka, haitampeleka mbele nasabu yake na fakhari yake. Kwa hiyo pengine mtu akawa nasabu yake katika nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini amali yake ni mbovu, fasik, fajir, mubtadi' au kafir, waliyadhu billah na sababu haitamsaidia kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu man batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabuhu na ndio maana al-Imam Ibn Rajab rahimahullah taala katika Jami'ul Ulum wal Hikam akasema anna al-amal huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajat al-akhirah amali ndiyo ambayo inamfikisha mja daraja za akhirah yablughu bil 'abdi كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا انا كل مود درجه نيجي كو يلي اليو يتند فمن بقى به عمله ان يبلغ به المنازل العاليه عند الله لم يسرع به نسبه يلي امباي imemcheleweshwa yeye amali yake man abita bihi amaluhu yule ambaye imemchelewesha amali yake hakutamfikisha yeye manazi daraja za juu mbele za Allah tabaraka wa taala wala hatampeleka yeye mbele hatampeleka yeye haraka na sabu yake fayablughu tilka darajat ili apate kufikia kwenye daraja hizo fayablughahu فمن أبقى به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات سيكون فكيش درجة هي فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال kwa sababu Allah amepangilia malipo kwa kuzingatia amali la ala al-ansabi na sio kwa nasab ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma wala yatasaa'alun pindi itakapoviviwa suri ya uparapanda basi hakuna nasabu baina yao siku hiyo wala hawataulizana hii imekuja kwamba nasabu zote zitakatika isipokuwa nasabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكال على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب hii ndio hali halisi hakuwa mtu isipokuwa يدين ومودة القربى بها توسل na kuwapenda kwa mapenzi ya ndugu jamaa wa karibu wa mtume sala sallama. Kwa mapenzi hayo ninatawasal, najikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni katika amalul birr, ni katika matendo mema. Hivyo si sahihi watu wakawa, kwa sababu kuna fikra ya kirafidha yenye ghuluu, alafu wengine wakasimama upande wa kinawasib wenye jafaa. Ahlusunna hawako namna hiyo sisi tutajua kwamba kuna upande umevuka mpaka katika kuwainua ahlul lakini kwa malengo fulani na kuna upande mwingine sasa usipatikane upande mwingine ukawatweza ahlulbeiti na kuwabeza kuna watu wanawabeza ahlulbeiti yani sikusudia ahlulbeiti wale maimamu kumi na mbili la nakusudia kizazi kizima kile cha mtume sallallahu alaihi wasallam ambacho nasabu zao zimethibiti kwamba wao ni katika ahlulbeiti kuna watu mpaka hivi sasa kwanza hawaamini kwamba hakuna hiyo ahlulbeiti mpaka leo mpaka leo ahlulbeiti wako wewe mbona upo manake utasema itawezekana vipi kutoka huko mpaka leo. Kwani wewe ukifukuliwa nasabu yako utoka wapi? Sitoka huko mbali, umepita katika marahili mbalimbali, bababu na mababu. Kuna watu wa ajabu ajabu wamepita huko mpaka kuja kupatikana wewe. Na uzuri nasab Waarabu katika vitu ambavyo wamejaaliwa ni kuhifadhi sanad na kuhifadhi nasab wamehifadhi nasabu zao kwa kiasi kikubwa sana kinyume na makabila mengine huu ndio ukweli ulivyo ni mataifa machache sana yaliyohifadhi nasabu zao mtafute labda mzungu mwambie nitajie babu zako kumi tu mimi ni fulani bin fulani bin fulani bin fulani mpaka afike kumi hawezi hata kama akiwa ni profesa hivyo hivyo ukimfuata muafrika hivyo hivyo ukimfuata muhindi hivyo hivyo ukiwafuata Wachina na wengineo. Hili jambo kwa wao limekuwa ni gumu kwa makabila mengi na mataifa mengi, lakini mpaka hii leo Mwarabu anaweza kutajia sibabu kumi ishirini taa kijana mdogo tu, mimi ni fulani ni fulani bin fulani ni fulani, na nisba zao ni nisba za makabila yao, sio za miji. Na tangu zamani ilikuwa hivyo, Waajemi hujinasibisha na miji yao محمد بن إسماعيل البخاري بخاري نجي لمجي وسليمان بن داود السجستاني السجستاني جي لمجي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الترمذي جي لمجي فلان الطوسي طوسي نجي لمجي الرازي غيره لكن واراب وتكوت النيسابوري Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaybani. Shaybani ni jina katika ni jina la ukoo na anaweza kulinasibu mpaka kwa karibu ishirini na kuendelea. Kwa hiyo walipewa hali hii, kwa hiyo wanaweza kuzihisabu nasabu zao, wakajihisabu fulani mpaka mwisho wake. Hilo ni tangu zamani na mpaka sasa linaendelea, pamoja na kwamba masiku yakiendelea hali fulani ya udhaifu unaingia. Kwa hiyo wanafahamika kwamba hawa ukija mathalan katika miji hawa ni waarabu wa kusini waarabu asli mathalan kutoka Yemen hawa ni waarabu wa kaskazini alarabu almustaala walikuwa al-arabu al-arib au albabia hawa ni qahtan hawa ni kadha wanafahamika asili zao alafu sasa kwenye makabila hayo sijui kuna na mafuko na kila kitu kinapatikana huko, na wanaweza kujinasibu hivyo hivyo, wakajihifadhi ahlubeiti baiti Rasulillah sallallahu alayhi wa wasallam, na wakafahamika na sabu zao na shajara za koo zao. Ila pia ifahamike kwamba si hivyo tu, bali kuna watu walijiingiza wakajinasibu na mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa wao si katika nasabu za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika madhambi mambo mabaya kabisa mtu katika mambo ya kuwajibisha laana ni mtu kujinasibu na asiyekuwa wake man intama ila ghairi mawalihi au intama ila ghairi abihi mtu akajinasibisha kwa asiyekuwa baba yake au akajinasibu kwa asiyekuwa maula wake sasa katika hawa ahlul baiti wako katika ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa nasab na wako ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam si kwa sababu ya nasab kwa sababu wao ni maulahu ni maula wa bani hashim kwa maana asili yao ilikuwa ni watumwa wa bani hashim lakini wananasibishwa na wao kwa sababu maula alqaumi minhu mtumwa wa watu katika wao lakini kuna watu walijipenyeza na wao wakaingia mtu kama mahali katika mji ajinasi mipya sharifu ehe nasabu yake aungaunga sabu ajitokezea huko mbele watu wamuita sharifu katika ahli baiti haya ni madhambi wapata dhambi wapata laana sasa hili nalo pia liko lakini kuwekuwa hili liko haitufanyi sisi tukanushe moja kwa moja kwamba hawa siwo tukaanza kutukana na sababu za watu kwa sababu katika mambo ya kijahilia ni atanu alfakhru fil ahsabi watanu fil ansabi kuzikutukana sababu za watu tunamchukulia mtu kwa dhahiri yake ilivyo akidai kwamba yeye eh, ni katika ahlulbeiti bait na kitu kingine watu wanaweza kusema ah, itawezekana vipi mtu sharifu usimdigo kabisa huyo eh au msambaa bwana msambaa bwana itakuwaje sharifu bwana la mambo haendi namna hiyo mambo watu wanabadilika wanakwenda leo kuna watu ukiambiwa kwamba huyu ni mwarabu mwarabu hasa kwa sababu baba yake mwarabu babu yake mwarabu huwezi kuamini wewe mbantu ukajiona kwamba ni mwarabu zaidi kuliko yeye pengine rangi yako yang'aa pua imenyoka kwa hiyo mbona mimi ni mwarabu zaidi namshinda huyu lakini yeye mwarabu zaidi kukushinda wewe nini kwa sababu ya mazingira kwa sababu ya kuoleana na nasabu inakwenda kwa upande wa baba nasabu inakwenda kwa baba haiendi kwa mama kwa hiyo watu wanasibishwa na baba zao kwa baba yake sio alikuwa hivi ah huyu baba yake baba yake nani tunaangalia baba sasa ndio nasabu yako na kabila yako itatoka kwa huyo kwa hiyo hali iko namna hiyo sasa ukiangalia hata wasiokuwa masharifu lakini asili yao ni waarabu wengine wameshakuwa waafrika kiulimi yani kwa maana lahja yake hana lahja ya kiarabu hata tone hajui tukimwambia man anta hajui nini wamuuliza nini wewe hajui ukitazama nywele zake ukitazama pua yake ukitazama takalidi zake bali mambo yake tunaona huyu mwafrika tena kutoka huko ndani kabisa lakini nasabu yake inambeba kwamba yeye ni katika Waarabu. Sisi tamhukumu yeye ni Mwarabu kwa sababu ni Mwarabu kweli. Na sana zungumza hili kwa sababu matukano pia kwa mingi. Ah, Itakuwaje usharifu bwana? Usharifu wa bwana mtu mwafika kabisa yatokea hiyo, wa masharifu wa Kiafrika, wa Kichina, wa Kihindi, wa Kiindonesia, kutokana na vile vizazi vyao vilivyochanganyikana na watu wengine wakaingia katika takalidi hizo lakini asli ya nasabu zao zinarudi katika bani hashim ikiwa hilo limethibitika kwao na wala sisi tutake kuwa ndani tukibainikiwa na hilo kwamba huyu nasabu yake ni katika ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam pamoja na kumpenda kiislamu kwamba huyu ni muislamu mwenzetu lakini pia tutazidisha mapenzi yetu kwa kuwa huyu ni katika ahlu baiti Nazungumza haya kwa sababu hili jambo ni dini, tulikaona kwamba ni maskhara, kwamba ni jambo la kutania tania, ah, sharifu ah, ah, ah. ni jambo dinan, takiwa sisi tutazame kwa dinan. Ndio maana akasema wa mawaddatul qurba biha atawassalu, na kuwapenda wale ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hilo mimi najikurubisha kwa Allah. Kwa watu wasibeze, wasije wakawabeza watu kwa nasabu zao na mambo yao, tukawadharau ikawa, au wakachukua tabia za baadhi ya watu. Maana sasa, na hili nalo pia ni tatizo jingine. Kuna baadhi ya maeneo watu wameingia wakaridhika na wito kwamba huyu ni sharifu, sayidi fulani, bwana fulani, mwenye fulani, alafu wakafanya mambo ya maajabu ajabu mengi kabisa, mpaka watu wakawachukia ikawa tabia zinazozungumzwa ni chafu mpaka mtu aona haya kusema mimi bwana ni katika wale sasa likachukiwa hili moja kwa moja watu wakawa wachukia kutaja Sharifu ah nao kwa sababu namna walivyozama katika bid'a zao au kwa sababu wamezama katika fiski na fujur na tabia mbaya kama wafanya wale na yale wanayofanya wale basi ni wale usitukie jambo lote ukalibatilisha kwamba hakuna la katika madhhabi as-salaf madhhabi as-salaf ahlu bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam wana makana wana manzila kwa hiyo wale waliosimama sawa sawa katika dini waliosimama katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali wana daraja na wana manzila na ni haki kwetu sisi kuwafanya ihtiram na kuwapenda na kuwakirimu kwa sababu ya daraja waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika daraja waliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa hilo tunajikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nadhani itakuwa nimefahamika, lakini maelezo alkalamu fi hadha albab yatul maneno yanayohusiana na mlango huu katika kadhia hii na maadamu tutasoma na ah, na hapa ndio kwenye munasaba wake maneno ni mengi sana na mifano ya kupigwa ni mingi lakini haya niliyoeleza haya pengine atakuwa yamefungua sehemu katika katika mlango huu maadamu wewe unajinasibisha na madhhabi ya salaf fahamu kwamba kuna qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam alihusia sana akasisitiza akasema udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti udhakirukumullah fi ahli baiti na nawakumbusha Allah na waonyeni nini kwa Allah kuhusu ahli baiti wangu akakariri akakariri akakariri jambo hili mtume sallallahu alayhi wasallam kwani lazima sisi tulipe manzili maadamu tumeamua kufuata kitabu na sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma basi hili tulitambue kwamba miongoni mwa mambo yaliyo wajibu juu yetu ni kuwapenda ahlu baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hivyo ndivyo vilivyoandikwa katika vitabu vyetu vitabu vya aqida na vitabu vinginevyo vimeeleza mambo haya vitabu vya ahli sunna wal jamaa vinaeleza na vinasisitiza jambo hili kwa hiyo ni lazima tulipe nafasi yake sijui imetoka wapi hii kampeni ya kudharau na kubatilisha kwamba ahlubeiti hakuna, sijui imetokea katika upande gani. Lakini pia inaweza kukanushwa kitu fulani, haina maana kwamba ndiyo vitu vyote. Mfano, watu walinasitisha kwamba kila aliyekuwa katika ahlubeiti basi ana karama akikulani wewe basi maisha yako yashaharibika. kwamba makarama ya sharifu fulani ahlu sunnah wal jamaa wal jamaa hawapingi karama karamatul awliya sio karama tu ya, ya, ya ya, ya shurafa au sadat au kadha karamatul awliya iko kwamba mawalii wa Allah tabaraka wa taala ambao ni alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa wao karama yani mambo ambayo ni ya kinyume na ada ya watu yanapita katika mikono au mkono mtu mwema na haya ni mengi yametajwa kwenye Qur'ani kwenye hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallama na yoyote katika waislamu anaweza kuwa hivyo maadamu ni katika watu wanaomwamini Allah tabaraka wa taala na kumcha yeye lakini kunasibisha haya kwamba sharifu fulani ndio ana makarama ana hiki na kazi kubwa wao ni kulani wamelaaniwa wamelaaniwa usikii kwamba wameombea baraka mji wao ukawa na neema na rutba bali akiudhiwa tu laana akuwa mtume saa salama ni laani sasa vituko kama hivi ambavyo watu wengi wasiojua dini walivyofanya visitufanye sisi tukapinga watu wakapinga karama au wakapinga ahlul au si kwa sababu kwamba watu wamevaa joho lile la usharifu na huku wakawa wanafanya bid'at na shirkiyat tukazua kabisa moja kwa moja hakuna la si hivyo sisi tufahamu tu mambaka bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu lakini kuna ahlu baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam sisi ni wajibu juu yetu kuwakirimu wao kuwapenda wao kuwaheshimu wao waliokufa katika wao kuwaombea maghfira wao huo ndio wajibu wa ahlusunnat waljamaa. Na miongoni mwa njia pia vile vile ni kukithirisha kutaja mahasini yao, kuwataja kwa wema waliokuwa na elimu katika wao, kuzungumza kwa kheri kama walivyokuwa watu wengine katika maulama. Na haya wameyazungumza mashehe zetu maulama wetu hata muasirun kina Sheikh Ibn Baz rahimahullahu taala, bali Abdullah ibn Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ameyazungumza haya akaeleza kwa kirefu ili watu wafahamu kuna kadhia ilikuwa je yafaa mtu asiyekuwa sharifu kumwoa aliyesharifu yani mwanamke wa ahli beiti sasa yalipokuja masala haya uh, alimamu imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zadul Ma'ad anasema falladhi yaqtadhihi حكمه صلى الله عليه itibaru اعتبار fi في الكفاءة wa kamala lile ambalo linahukumiliwa na hukumu yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuzingatia dini katika ukufu kwa asili na ukamilifu fala tuzawwaju muslimatun bikafirin hataolewa mwanamke hataozeshwa mwanamke muislamu kwa kafiri wala afifatun bifajiri wala mwanamke mwenye kujichunga na mtu muovu walam yatabiri alquran wasunnatu fil kafaati amran waraa dhalik na haikuzingatia qurani na sunna katika ukufu uwiano ule wa kuoana jambo jingine lisilokuwa hilo akaeleza aliyoeleza na akajulisha sema ah, wajawaza lighairi alqurashiyin nikaha alqurashiyat walighairi alhashimiyin nikaha alhashimiyat walilfuqarai nikaha almusirat sheria imejuzisha kuozeshwa asiyekuwa mkureishi kumwoa mwanamke wa kikureishi na asiyekuwa katika bani hashim kumwoa mwanamke wa bani hashim na fakiri kumwoa mwanamke wa kitajiri akaeleza hayo lakini pia Sheikh abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala yameeleza kwamba ahlul baiti فقد ورد sualu ala ulama dhir'iyya fi mithli dhalik ama ahli albayt limekuja suali kwa maulama wa dhir'iyya kwa mfano wa hili wan jawazi nikahi alfatimiyyati ghairu alfatimi na kujuzu kuolewa mwanamke wa kifatimia katika watoto wa Fatima familia yake kuolewa la asiyekuwa Fatimi wa kana aljawabu alayhi ma nasu ahlul bait ridwanullahi alayhim la shakka fi talabi hubbihim wa mawaddatihim lima warada fihi min kitabi wa sunnati فيجب حبهم ومودتهم إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق أنا سيما رحمه الله تعالى جواب لكوجه hivi أهل بيت رضوان الله عليهم hapana shaka katika kutakiwa kuwapenda wao na kwa yale yaliyokuja katika kitabu na sunna ni wajibu kuwapenda wao isipokuwa uislamu umefanya sawa baina ya viumbe fala fadla li ahadin illa bittaqwa hapana fadla kwa yoyote isipokuwa kwa kufanya taqwa walahum ma'a dhalika at-tawqiru wat-takrimu wal-ijlal na wana wao ahlul bait pamoja na hayo kuheshimiwa kukirimiwa kutukuzwa taqdimu fi tariqi ila mawdhi at-takrim na kuwatanguliza katika njia kwenye mahali pa kutukuzwa wa nahwi dhalik idha taqaraba ahaduhum ma ghairihi fi sinni wal ilmi atakapokuwa amekurubiana mmoja wao na asiyekuwa yeye katika umri na ilmu ikawa huyu ni alim katika watu wasiokuwa ahlul bait na huyu ni alim katika ahlul bait huyu anatangulizwa kwa sababu ya makana ihtiramu tu au wamelingana kiumri huyu ni mtu mtu mzima na lakini si katika ahlul bait na huyu ni mtu mzima katika ahlul bait tangulizwa tu huyu ahlul bait katika takrim haya ni maneno yanazungumza mtoto wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Abdullah anasema maneno haya ah, maelezo ni marefu kuhusu jambo hili lakini pengeadhiniwa kwanza tutaendelea insha Allah kidogo katika kuliendeleza hili na kulitilia mkazo وقوليات ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliposema wa mawaddatul qurba biha atawassalu na kuwapenda jamaa na watu wa karibu wa mtume sallallahu alaihi wasallama kwa kuwapenda huko ninatawassal najikurubisha kwa Allah hii ni katika tawassuli zilizokuwa almahmud zenye kuhimidiwa kwa sababu ni atawassulu bila amali as-salihat au bil amali salih mtu kutawasali kwa Allah na kujikurubisha kwake katika maombi na vinginevyo na kadhalika katika ibada kujikurubisha kupitia amali njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo yanayotakiwa na si katika mambo yanayokatazwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun yenye ambao wameamini muogopeni Allah na tafuteni kwake yeye ukaribu, njia ya kuwafikisha na piganeni kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala, huenda mkafaulu. Alimamu Ibn Jarir rahimahullahu taala katika kuitafsiri aya hii akasema kauli yake Allah wabtaghu ilayhi alwasila, maana yake watlubu lqurbata ilayhi bilamali bima yurdhihi, tafuteni ukaribu kwake yeye kwa kufanya lile ambalo linamridhisha yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa ni katika tawasuli zinazokubalika, kwa sababu ni katika amali njema kujikurubisha kwake, kujikurubisha kwa amali njema, na miongoni mwa amali njema ni kuwapenda watu wema. Na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala katika suala hili la Ahlul Bait alizungumza tena katika kitabu chake au katika majmuu fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juzu ya tatu ukurasa wa 470 407 ah, akasema ah, wakadhalika alu baiti rasulillah sallallahu alayhi wasallam na vivyo hivyo jamaa wa nyumbani kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yani familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam lahum min alhuquqi ma yajibu riayatuha wana wao katika haki ambazo ni wajibu kuzichunga فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء hakika Allah amejalia kwa wao haki ya kupewa khums moja ya tano na katika faidi wapewe wa amara bisalati alaihim as-salati ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam na ameamrisha kuswaliwa wao pamoja na kumswalia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam فقال لنا قولوا اقسم سيس كتوambia sisi semeni اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد لو توينغي wengi wanaghafilika na hili lakini as على النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة على الآل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كوي كتك tashahud لنجي nje ya كتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الآل نجام مطلوب لنعبادة na هاي نبتكنا كتك مجموع الفتاوى كذلك كتك مجموع الفتاوى جزء يتات القرصة بموجنا خمسين أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على نسمى ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أهل السنة والجماعة ونوابين وكوامتوم صلى الله عليه وسلم أمون الإمام المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة سواسوا بأنهن كما أزواجه يوكزاكي نتومي صلى الله عليه وسلم في الآخرة هو آخرة خصوصا خديجة هسا هسا بخديجة رضي الله عنها أم بين أم أكثر أولاده أم بين ذي ماما ووين قوة واتتواكي wa awwalu man amana bihi wa aadadahu ala amri na wa kwanza katika waliomwamini yeye na kumtia nguvu katika jambo lake wa kana laha minhu almanzilatu alaliya na alikuwa ana yeye bibi khadija kwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam daraja daraja tukufu wasiddiqatu bintu siddiq radhiyallahu anhuma allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na siddiqa bintu siddiq ambaye ni Aisha radhiallahu ta'ala anha ambaye Mtume صلى الله عليه wasallam amesema kuhusu yeye fadlu Aisha ala nisai ka fadli tharidi ala sairi taami ubora wa Aisha juu ya wanawake ni kama ubora wa tharidi juu ya baki ya vyakula muttafaqun alayhi lakini pia akasema yatabarrauna anaendelea yatabarrauna min tariqati rawaqi ahlu sunna wanajiika mbali ننتية مشيعة الرافضة الذين يبغضون الصحابة ويسبونه أما ولا وتكي ما صحابة ولا وتكان ومن طريقة النواصف ننجي يا مالوي وأهل البيت الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل أما ولا وأوذ أهل البيت وقول أو عمل ويمسكون ويمسكون عما شجر بين الصحابة na ahlusunna wanajizuia wa kuyaacha yale ambayo yametokea baina ya masahaba katika ugomvi ahlusunna wal jamaa hawaelezi elezi mambo hayo wakayazungumza bila ya ilmu kwa hiyo maelezo haya tuliyotaja kuhusiana na ahlulbeiti na haki yao ya kuwakirimu na kuwatukuza na kuwapenda na kuwasalia itakuwa kwa upande wa ahli sunna wal jamaa kwa mujibu wa itikadi yetu haya yametosheleza arrafidha wao na wajalia ahli albayt ni Abu Hassan Ali bin Abi Talib na mtoto wake Abu Muhammad alhasan hasan bin Ali na mtoto wake Abu Abdullah al ibn Ali na mtoto wa al Abu Muhammad Ali ibn al-Hussein Zainul Abidin na mtoto wa Ali ibn Hussein ambaye Jaafar bin Ali ibn Hussein na mtoto wa Ali ibn Hussein ambaye ni Jaafar bin Muhammad bin Ali Jaafar bin Muhammad bin Ali ibn Hussein ibn Ali ibn ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib na kadhalika wa sita wanamjalia ni Abu Abdullah Jaafar ibn Muhammad maarufu kwa jina la Jaafar as-Sadiq wa saba ni mtoto wake ambaye ni Musa ibn Jaafar Abu Ibrahim Musa ibn Jaafar al-Kadhim na wanane ni Abu Hasan Ali ibn Musa ar-Ridha Ali ar-Ridha wanamuita na watisa ni Abu Jaafar Muhammad bin Ali al-Jawad na wa ni Abu Hasan Ali bin Muhammad wanamuita al-Hadi na wa 11 al-Hasan bin Ali wanamuita al-Askari al-Hasan bin Ali wanaita wanamuita al-Askari ambaye amefariki mwaka 260 na wakadai kwamba hawa ndio maimamu wao na wao wanaichukua dini yao kutoka kwa hawa kama anavyodai Ibn al-Mutahhir al-Hilli kwamba mashia wao wanachukua dini yao kutoka kwa watu hawa anasema katika kitabu chake Minhajul Karama ambacho Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amekijibu kwenye kitabu chake kilichokiita Minhajus Sunna akasema li anna shi'a anasema Ibn Mutahhir al-Hilli wa li anna shi'ata akhadhu ahkamahum alfuru'iyya عن الأئمة المعصومين kwamba mashia wamechukua hukumu za hukumu zao za matawi kutoka kwa maimamu waliokuwa ni maasumin waliokingwa na makosa na kusahau, wamekingwa na, na, na, na, tangu kutoka utoto wao mpaka kufa kwao. Annaqilina an jaddihim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maimamu walionukuu kutoka kwa babu, yao mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-akhidhu dhalika min Allah ta'ala biwahi Jibril alayhi salam ilayhi يتناقلون ذلك عن الثقات خلفا عن سلف إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان يعني واو ندعي يا كوانبا ومتشكوه صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم من تشكوه الله تبارك وتعالى الآخذ ذلك متومي من يقول تشكوه من الله تعالى كتوك الله ليكون تشكوك biwahyi Jibrila alayhi salam ilayhi, kwa sababu ya wahi wa Jibrili alayhi salam kwake yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatanaqaluna dhalika an thiqati khalafan an salaf, wanalinukuu hilo kutoka kwa watu wa madhubuti waliokuja nyuma, wakinukuu kutoka kwa wale waliotangulia, mpaka zinaungana riwaya za mmoja katika maasumini na wao hawakugeuka kutazama kwenye kiasi wala kwenye rai wala kwenye jitihadi, wao hawakufanya hivyo bali katika aslu shiati wa usuluha eh, kashifu alghita anasema kuhusiana na wao kwamba innahum la ya'tabiruna min as-sunnati an al wao hawazingatii sunna ni hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam illa ma sahha min lahum min min turuq ahli al-bayt isipokuwa zile ambazo zimesihi kwa wao katika njia za ahli al-bayt an jaddihim sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa babu yao mtume sallallahu alaihi wasallam yani ma rawahu as an abihi al-baqiri an abihi zain al-abidin an al-husayn as-sibti an abihi amir al-mu'minin an rasulillah sallallahu alayhim sallallahu salamullahi alayhim jami'an kwa hiyo hiyo ndio silsila yao wao katika kuchukua dini lakini ukweli hauko hivyo ukweli hauko hivyo ukiwaangalia wale watunzi wa vitabu vyao kwa sababu vitabu vyao vikubwa maarufu ni vinne al-kafi تهذيب الأحكام الكافي الكلين محمد بن يعقوب ونمت ثقة الإسلام تهذيب الأحكام الطوسي ألف كنا من لا يحضره الفقيه فقيه من لا يحضره الفقيه ألف كنا الاستبصار ابن فيا ابن بابويه القمي الصدوق haya ndo maraji yao muhimu kabisa baadhi yao wamefikia kusema kwamba yote yaliyomo ndani yake ni sahihi wengine wanasema hapana lakini hiyo hali ipo hivi ni vitabu wote wamekubaliana kwamba ndio vitabu vyenye kurejewa Al-Kafi ndiyo iliyokuwa iko iko iko ndio kongwe zaidi kwa wao cha Al-Kulaini ukitazama utaona mpaka ufike kwa ahli albayt kuna watu mathalan sita saba ambao si katika ahli albayt si maasumu wao wanapoeleza kwamba sitochukua kutoka kwa fulani kutoka kwa eh, kutoka kwa Jaafar as-Sadiq kutoka kwa kwa Muhammad al baqir kutoka kwa Ali bin al kutoka kwa eh, al-Husain bin Ali kutoka kwa Ali bin Abi Talib kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam eh, tayyib kutoka hapa kwa Jaafar Sadiq ni nani anayepokea mpaka hadithi kufika kwenye kitabu utakuta kuna watu kama saba hivi watu sita watano ambao si katika ahlul bait bali baadhi ya wapokezi ambao ni wengi hao ahlul bait wanawatuhumu kuhusu madhehebu zao wengine wanawalaani lakini ndio ruwati wa hizo ahadithi na humo katikati kuna mazandiki wengi na maghulati wengi sasa utajinasibu vipi kwamba sisi tutachukua kutoka kwa ahli mubashara na hali ya kuwa hapa katikati pana majitu ya ajabu ajabu kwa mfano katika kitabu cha al mwanzo ameanza kuna hadithi asema akhbarana Abu Jafar Muhammad ibn Yaqub yeye mwenyewe asema akhbarana Muhammad ibn Yaqub قال حدثني عدة من أصحابنا كنا نانيا منهم محمد بن يحيى العطار العطاري لي وين كتك وزيت كتك مذهب ميونغوني مهاوني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه وكات الله لبيوم باكيلي علي تكي تمكي هو حديث نسيب وانغاليا هو محمد ابن يعقوب الكليمي سكة أهل البيت ولا يهكم دريكي محمد الباقر ابو جعفر كنا عدة من اصحابهم akamtaja mmoja tu huyu Muhammad bin Yahya al-Attai wa pili hakumdiriki huyo imamu naye amepokea kutoka kwa Ahmad bin Muhammad na yeye amepokea kwa mtu wa nne aitwa Al-Hasan ibn Mahbub Al-Hasan ibn Mahbub amepokea kutoka kwa Al-Ala ibn Razin mtu wa tano mtu wa sita ni Muhammad bin Muslim imamu ni mtu wa saba Abu Jafar alayhi salam. Sasa vipi kwa riwaya kama hii useme kwamba wao wanapokea hadithi kutoka kwa maasumina kutoka kwa maasumina kutoka kwa maasumina maasumina wapi? Kadhalika ukisoma katika riwaya nyingine hadithi inasema imepokea kutoka kwa Ali bin Muhammad an Sahl bin Ziyad wa pili an Amr bin Uthman an Mufaddal ibn Salih عن سعد بن طريف عن الأسبغ بن نبات ستة عن علي قال هبط جبرائيل على آدم فكمشوا حديث أو أحمد بن إدريس محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه كنا نالي وتعالى رفعه إلى أبي عبد الله قال قلت له ما العقل زوت يزيكم ziko ndani الكافر sasa maelezo yao wanayodai kwamba wao hupokea sahaba nini kutoka kwa albaiti maasumu kutoka kwa maasumu kutoka kwa maasumu ni madai ya uongo hizi ni riwaya utakuta katika silsila za wapokezi wake kuna watu wengi ambao si maasumini riwaya zao kwa maelfu na ndio maana mimi katika kuandika uyahudi nyuma ya pazia ya albaiti ambao ilikuwa ni majibu na maelezo dhidi ya kitabu shumurefu cha jafari Mwazoa nikataja pia katika matatizo yaliyomo kwenye vitabu vyao nikasema ukiitazama juzu ya kwanza ya usulul kafi yenye hadithi 1400 juzu ya kwanza nakusudia yenye hadithi 1442 kwa mujibu wa chapa nayo iliyochapishwa na Ansari Publication na chapa ya Kiingereza iliyochapishwa na WOI yani office wanaita World Organization for Islamic Service imechapishwa Tehran Iran utaona hadithi za ahlul kisa ni 44 tu na zote ni dhaifu yani hadithi ilipokewa kutoka kwa Ali kutoka kwa Mtume SAW sallam kutoka kwa Ali kutoka kwa Fatima kutoka kwa Hassan na al-Hussein ukichukua ule mjaladi mmoja una hadithi 1442 hadithi zilizopokewa kutoka kwa hawa watu watano hawa ambao makhurafi zao waimba li khamsatu atfi bihim nar aljahimi alhatim المصطفى والمرتضى وابنا وابناهما والفاطمه waimba hivyo kwamba mimi nina watu watano kwa watu hawa watano nitauzima moto wa jahannam mtume Fatima Ali na hasan na Hussein hawa watu ahlul kisah sasa hadithi za watu hawa hawa ndio si ndio ile cream kabisa ile ya juu kabisa ya ahlulbeiti sio sasa hadithi za watu hawa peke yake katika mjalladi wa kwanza hadithi 1442 kuna hadithi 40 unasema 40 sio 44 peke yake kuna hadithi 44 peke yake na zote ni dhaifu kwa mfano hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nne tu kwamba utakuta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi nne tu za mtume sallallahu alaihi kitabu kizima juzu ya kwanza nzima hadithi za ali radhiyallahu ta'ala anhu ni 38 hadithi za fatima fatima sifuri hasan sifuri hakuna husein mbili na zote ni dhaifu zote nimezitaja na kwenye juzu ya pili kuna hadithi 2346 jumla hadithi zote zilizopokewa kutoka kwa ahli kisani 49 tu kati ya hadithi 2346 mtume swalla salama zake ni 17 ali radhiallahu ta'ala anhu ni 30 fatima hakuna hasan moja husein moja na hadithi zote zilizopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ali na Hussein na hasan na husein haijasihi hata hadithi moja zote ni dhaifu na hilo ni kwa mujibu wa utafiti wao wenyewe si kwa maana tumesema sisi ah zile kanuni zao walizoziweka wao wenyewe na, na mashehe zao namna wanavyosema watu wa hadithi kwao kwa zile kanuni walizoziweka zote dhaifu na kwa mujibu wa utafiti wa mshia mashia hawa fuata al-Majlisi al-Mudhaffar na al-Bahbudi hadithi sahihi kati ya hadithi 49 ni hadithi nne tu mbili ni kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mbili ni kutoka kwa Ali bin Abi Talib na riwaya hizo mbili zilizopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukifuata utaratibu wao na kanuni zao za uchambuzi wa habari utazikuta kuwa si sahihi kwa sababu katika sanadi zake kuna mtu mmoja yumo mtu mmoja anaitwa Sahli bin Ziyad hapa pia tumemtaja sasa hivi Sahli bin Ziyad Sahli bin Ziyad huyu bwana amedhoofishwa na wanawachuoni wa Shia kwa kuwa ni muongo mwenye ghuluu mwenye madhehebu chafu kwenye kitabu aslu ilmi rijali baina an-nadhariyah wa at-tatbiq cha yatona muslim ad dawri ukurasa wa 516 pia katika sanadi yake yumo mpokezi aitwaye Ahmad bin Muhammad naimi al-Barqi hapa pia tumemtaja sasa bwana huyu alikuwa ni miongoni mwa maghulati yani makafiri ambao kuwapa baadhi ya viumbe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala sisi tulipowatajia zile hadithi na riwaya zinazoonyesha kwamba vitabu vyao vinazungumzia Qur'ani kwamba imepotoshwa tukazitaja zile riwaya zao mwazoe akaja akasema huyu albarqi kwanza huyu ni katika maghulat sijui sahli bin ziyad huyo katika maghulat ah katika kurasa kitabu chake kurasa 115 sasa hawa ndio muhimili wa vitabu hivi huwezi kufika kwa imamu mpaka upite kwa kina Sahal bin Ziyad mpaka upite kwa kina Ahmad bin Muhammad al-Barqi na hawa watu wote ukiangalia ni maghulati watu waongo mazandiki sasa ikiwa kwamba vitabu mirundo ya vitabu alafu kumbe hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nne tu alafu zenyewe dhaifu sasa nyinyi mpokea vipi kutoka kwa ahlul na pia riwaya za Ali bin Abi Talib wanazopokea zile mbili kwa utafiti wa mshia al-Bahbudi na pia ni dhaifu kwa sababu katika sanadi yake kuna watu ambao wana madhahibu chafu tumeyazungumza hayo kwenye kitabu chetu hiki kuanzia ukurasa wa 191 tumetaja haya kama mfano lakini sisi ilikuwa tunakuthibitisha kwamba madhhabi ya ahli sunnah wal jamaa ni kuwapenda ahli bait pasi na kufanya ghuluu na kusimama katika njia sawa sawa katika kuwapenda wao na kuwatukuza wao bila kuvuka mpaka ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من المتمسكين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المحبين لأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم tutakuwa tumemaliza darasa letu darasa letu imerefuka kutokana na mfululizo wa maelezo haya ambayo tumeyataja ambayo hayana budi wallahu ta'ala a'lam